يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Dvojica ljudi, momaka, jel, prihvatili se Allahove vjere iz Amerike i došli na hađ. I sreo je jedan čovjek, upoznao je pitanje, kako ste braće, šta radite, jeste dobro i to. I na, odmah među prvim pitanjima, kako ste prihvatili islam? Jel? Ko vam je bio sebe uzrok da prihvatite islam? Znate što su rekli braće? Kaže, uzrok da mi prihvatimo islam bio je buš. Buš Allahov neprijatelj. Jeste, buš je bio sebe, kaže, da mi prihvatimo Allahov subhanahu wa ta'la Kako to? kaže kad su bili oni udar 11. septembra čuveni događaj ja kaže ovaj moj prijatelj krenuli u grad se provodimo ko svi drugi kjafiri ja i onda smo na onom nekom panovu što je bio na, na, na, na tom gradskom trgu već na ulici gdje je bilo čuli smo Buša kako se obraća nati govorio je razumijeli smo ga sve što je govorio Ali samo jednu riječ je pomenio dva puta, a kaže mi nismo znali šta znači ta riječ. Znate koja je riječ? Islam. Nikad nisu čuli za riječ Islam i niti znaju šta to znači. إنها الشهادة آه آه ليلقى مراده ليلقى برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته يداك قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته مدرسة مدرس شو يك؟ poziva na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu mudro. ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wa mar'izati al I pozivaj na putu svoga gospodara mudro i sa lijepim savjetom. Nije, braćo, mudro da odeš čovjeku i da mu saspeš sve što imaš ajeta i hadisa upacuš i da kažeš ja sam ga pozvao u Allahu vjeru, a on se kaže uzoholio i okrenio i nije htio da me posluša. Ako osebno, još ako ga prije toga protekfiriš, e onda ili ga nazoveš majmunom, ili ga nazoveš svinjom, ili ga nazoveš ne znam ti kakvim imenima, i onda kažeš ja sam nad njim uspostavio dokaz. Subhanallah, nisi ti taj koji uspostavlja dokaz. Allah je uspostavio dokaz kada je poslao Kur'an i kad je poslao svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On je uspostavio dokaz. A nismo ja i ti dokaz. Mi smo ti koji pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات غريب في الحياة وفي الممات والعاقبة للمتقين قال الله سبحانه وتعالى gospodaru svjetova neka je salavat selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što je dao da se okupimo na ovom mubarek mjestu u Ehli Sunetskom mešćidu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabur koji ćete morati imati dok ja ne završim obilazeći ove džemate obišao sam dosta ljudi i upoznao sam dosta ljudi i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala to mi je samo povećalo moj iman jer kad se čovjek zatvori u jedno mjesto pomisli ja koliko god ima braće oko sebe nekako pomisli da je usamljen ali kad voda pa vidi svugde redom džemate ehli sunetske koji pozivaju ono što i ja i moj džemat pozivamo i tako dalje, to je zaista lijepo. I za večeras odabrao sam jednu temu o kojoj se u zadnje vrijeme malo pričalo, a još manje na njoj radi A to je dava. Pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Činjenica je da smo se braćo i sestre da smo se zabavili u zadnjih godina oko različitih sekti oko različitih rasprava oko gubljenja vremena ko je na pravom putu ko nije ko je u zabludi ko je u većoj zabludi pa, pre, pa prepričavali njihove događaje i to se i dan danas radi zabavili smo se sa dunjalukom. Zabavili smo se sa svima. Zabavili smo se sa samim sobom. Umjesto da idemo da širimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru na istok i na zapad, mi često puta vozimo probleme i brige da sami ostanemo u Allahu vjeru. Došlo teško vrijeme. Došlo teško vrijeme, ko, nas, ko nam je kriv za to nego mi opet sami. I zato što smo zapostavili ovu Allahu subhanahu wa ta'ala dužnost, vidimo da broj, da broj onih koji se pridržavaju prave vjere, da je često puta bio u silaznoj putanji. Sjetimo se onih godina prvo rata, pa poslije nakon rata, kad se stalno povećavao broj sedbenika ehli sunneta na džamaata. Kad su stalno bili u usponu, kad su ljudi malte ne ulazili u Allahu vjeru u skupinama. Šta je to bilo, braći? Šta to onda su imali što mi danas nemamo? Imali su, imali su, inša Allahu ta'ala, ismjela. Došli su ljudi sa životima i sa imecima i borili se na Allahom, subhanahu wa ta'ala, putu. I to je bila najbolja dava. To je bila najbolja dava. Koliko je danas ljudi koji ne znaju za Allahu vjeru? Koliko je danas ljudi uopšte ne znaju šta je islam. Čak se neki oni i pripisuju islam, a ne znaju vala šta je islam. Je li, je li im neko to objasni? Malo se radi na tome. Dvojica ljudi, momaka, jel, prihvatili se Allahove vjere iz Amerike. I došli na hađu. I sreo je jedan čovjek, upoznao je pitanje, kako se vraćaš, šta radite, jeste dobro i to. I na, odmah među prvim pitanjima, kako ste prihvatili islam? Jel? Ko vam je bio sebe uzrok da prihvatite islam? Znači što su rekli braći? Kaže, uzrok da mi prihvatimo islam bio je buš. Buš Allahov neprijatelj. Jeste, buš je bio sebe, kaže, da mi prihvatimo Allahov subhanahu wa ta'la Kako to? Kaže, kad su bili oni udari 11. septembra, čuveni događaj, ja kažem ovaj moj prijatelj, krenuli u grad se provodimo, ko svi drugi kjafiri, ja. I onda smo na onom nekom panovu, što je bio na, na, na, na tom gradskom trgu, već na ulici gdje je bilo, čuli smo Buša kako se obraća naciji. Govorio je. Razumijeli smo ga sve što je govorio. Ali samo jednu riječ je pomenio dva puta, a kaže mi nismo znali šta znači ta riječ. Znači koja je riječ znači? islam. Nikad nisu čuli za riječ islam i niti znaju šta to znači. Da se to jede, da se to oblači, da se šta je to, nisu znali. Nikad nisu prije čuli za islam. Takvi je ljudi danas puno svijeta. Nikad nisu čuli. A još manje ljudi koji uopšte znaju šta znači pravo taj pojam islam. Nije niko dostavio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa kaže, mi smo se zainteresovali malo zainteresovali smo se šta je to bilo, kakva je to riječ. Pa smo otišli u biblioteku i počeli listati knjige i one terminološke, one rečnike ili kako se već zovu. I našli smo da je to vjera koja propagira monoteizam. Pa nam ni nije bilo dovoljno, pa smo otišli kupili knjigu koja govori o islamu. I onda su počeli iščitavati, iščitavati, dok Allah subhanahu wa ta'ala nije rasprostravio ni od njihova srca i oni prihvatili Allahu vjer. I sad ponosno kažu, buš bio uzrok da mi prihvatimo Allahu vjeru. Buš Allahu subhanahu wa ta'ala ne neprijatelj i ne neprijatelj muslimana. I mi smo jutro spominjali, ili bi jutro ili sinoć, kako su kafiri kroz vremena širili Allahu vjeru. Ali kafiri su je širili, braćo, kad su muslimani ulagali trud. Allah subhanahu wa ta'ala da, da se i preko njih širi Allahov vjera. Međutim, kad muslimani odustanu, kad muslimani prestanu da rade ovaj farz i ovaj vađib, ovu dužnost, onda neće ni oni. Onda Allah subhanahu wa ta'ala stopira, pa će nažalost, pa će nažalost mnogi kafiri doći, pa će nas vući na svojem danu za našu odjeću i reći vi ste krivi, vi nam niste rekli, vi nam niste dostavili. Mnogo će takvih biti. Kad su u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kureši odlučili da se suprostave Allahovoj vjeri, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ulago je trud da svi čuju ono u šta on poziva. A koliko god on ulago truda, nije mogao da svakoga dostići. Nije mogao ići po cijeloj Arabiji i pozivati, nije imao ni medije, nije imao ni novine, nije imao ni televiziju, ni radio, ništa nije imao. Ali on, onoliko koliko je mogao, dao je truda od sebe. Pa čak Allah subhanahu wa ta'ala kaže la bahi u nefsek ala atarih mi illa mi'minu bihazir hadisi esefa Zat ćeš ti presvisnuti od jada što oni neće da vjeruju u ovaj govor Toliko je Allah u poslanik se trudio da dostavi ljudima vjeru Pa šta su mu radili od ezijeta, od eh, mučenja, od proganjanja, od svega? Pa, jedan od načina da odvraćanje od Allahove vjere jeste i to što su, kad su bili ovaj dani hađa, na svim prilazima Mekije postavili po jednog ili dva ili više ljudi da odvraćaju od Allahove vjere. Da pričaju ljudima ima ludak u Mekiji, ima sihirbaz, ima tjesnik, ima svašta nešto nemojte slučajno da ga slušate. On će vas, on će vas rastaviti od vaših porodica, unijeće fesad, pokvarit će vašu vjeru, nemojte ga slušati. Pa je to probudilo znati želju kod ljudi. Pa su neki namjerno otišli kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i slušali Allahove vjeri. Ne da, ne da su spriječili Allahu vjeru, nego su je pomagali. A oni koji su se ipak plašili za sebe, ni, i koji nisu otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su se vratili posle hadža prenijeli su poruku cijelu Arabiju Allahu ekber u cijeloj Arabiji su slazali da postoji u Mekki čovjek koji poziva u neku novu vjeru pa su iz tih plemena iz tih dalekih predjela ljudi dolazili u Mekku da čuju šta to šta to taj čovjek poziva Allahu ekber oni su oni su širili ovu vjeru Htjeli oni to ili ne, Isto tako se dešava i sad. Kad god muslimani krenu napije, kad god počnu širiti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, to smeta kjafirima. I odmah izmišljaju akcije protiv muslimana. Obtužuju ih za različite stvari, hapse ih, proganjaju se, a to samo širi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I na hiljade, na hiljade ljudi je prihvatilo islam posle 11. septembra. Još više ih je prihvatilo kad da su udarili na Afganistan i na Irak i tako dalje. Kad su god oni udarili na Allahu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se njihove spletke vrate njima samima. Da se njihove spletke vrate njima samima. I iz tog razloga, znači odlučio sam bi iznila htjela govoriti o važnosti pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I o nekim propisima koji su vezani za to i ukazati da smo do sad da smo do sad jako malo uradili na tom polju koliko još Srba ima da ne znaju šta je Islam koliko još Bosanaca ima što ne znaju koliko još ima Albanaca koliko ima Arapa ne znaju vala šta je Islam pitaj ga šta je to Islam on će ti reći to je vjera Ajde mi kaži definiciju islama, reci mi koje su osnove tog te vjere. Malo će ko znati da kaže. A svi će reći možda, ja sam musliman, ja sam musliman. Šta je si musliman? Kome je si musliman? Islam znači predanost. Kome si se ti to predo? Kad te nema na namazu, kad te nema na postiš, kad te nema u Allahu vjeri nikak. Kome si se ti to predo? Šeitanu. To nije islam, to je kufr. To je kufr. A to što kaže on, ja imam srce, što kaže ja imam srce, pa i krava ima srce, ali krava je krava. Nema nikakve veze ona od toga i, ni, ni, i kakve ima koristi od tog, od tog svog srca. I ajeta i hadisa koji govore o fadlu pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala je mnogo. Spomenut ću samo hadis kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetovo Aliju radi Allahu ta'ala anhu. Kada mu je rekao u oči bitke na Hajberu. U oči bitke na Hajberu. Pazite, on u oči bitke, u oči krvoprolijeća, on govori, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, govori o Davi. Kaže da Allah subhanahu wa ta'ala uputi svojim sebebom jednog čovjeka bolje je od stada crvenih deva. Subhanallah, zbog čega to uoči bitke? Pa zato, braćo, što džihad nije propisan osim radi daveta. Džihad je tu da otvori put, da ljudi mogu slobodno čuti i uvjeriti se u istinitost Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zato je džihad. Nije džihad što smo željni pljačke, nije džihad što smo željni ubijanja, nije džihad ni zbog čega. Džihad je da se, da se otvori put davetu, da ljudi vide šta je to prava vjera, da vide kroz naše primjere kakva je to vjera. Na kraju krajeva i bez džihada se može ova dava. Negdje može, a negdje i ne može, jel? Može se uspostaviti dava i uspostaviti se dokaz protiv tije ljudi i pozvati se tije ljudi. Znači i to je još jedan od fadileta i koji govore u korist u korist daveta da džihad nije sam po sebi cilj da džihad nije po sebi po cilj to ubijanje kafira nego je uspostavljanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere kada je došao uh, Ribi'i Ribi ibn Amir radijallahu ta'ala anhu kad je bila bitka na Kadisi, jeste čuli za tu bitku, braće? To je jedna od najkrvavijih bitki koju su muslimani vodili protiv kafira. 60.000 muslimana protiv 120.000 perzijanaca. 120.000 perzijanaca, duplo više. I došli su muslimanska vojska i ulogorila se nedaleko od kafirske mušičke vojske. I tražili su Perzijanci od vojs vojskovođe muslimana da im pošalje nekoga da pregovaraju. Da pošalje nekog da pregovaraju. I sad im je bio kas, radijallahu anhu nije bio vođa, pošalje ovoga sada, Rebi'i Rebi ibn Amir, radijallahu ta'ala anhu. I pošalje ga da pregovaraju. A Allah subhanahu wa ta'ala ashabima je dao izzet, dao im je ponos. Pa kad je došao, Perzijanci su ga očekivali i htjeli su da ga zasijene sa onim što oni imaju, sa bogatstvom, sa imijekom. Pa su onom svom vojskovođu, Rustem se zvao, Rustum, pa su mu postavili krevet od zlata. Pa su ukrasili šatru u kome je bio sa svilom, stavili su tepihe, one čuvene perzijske tepihe, pa su ih ukrasili sa jastusima od svile koji su bili neprocjenjive vrijednosti. I dolazi ovaj ashab sav, sav u poderanoj odjeći, dolazi sa malim konjem, dolazi sa svojim oružjem i sa svojim ponosom i zaveže konja za onaj šatorsku pocijeni. Siđe sa, siđe sa konja i krene da uđe u šator, kaže ne može, prvo predaj oružje, pa onda uđe. Kaže, ne tako mi Allaha, neću vam predati oružje. Nego ako me hoćete pustiti da uđem sa oružjem, pustite me. A ako nećete, ja se vratim. Vi ste tražili pregovore, nisam ja tražio. Pa su ga pustili radi Allaha. I on je krenuo naslanjajući se na svoje kopije. Kako se naslanjao, dole je dero sve one cilime i sve one njihove jastuke koje su oni postavili. Pa je govor teko kako? Kaže onaj Rustum. Kaže, vi ste narod bijedan, u tom smislu siromašan, nikad ništa nemate i živite od tuđe sadake. Kaže i mi ćemo vam svima dati odjeće i hrane i vratite se odakle ste došli. Allahu akbar. Hoće, hoće da podmiti Allahovu vojsku. Oni misle, oni misle da mi hoćemo dunjaluka. Nećemo mi dunjaluk, mi hoćemo ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I šta je glasio odgovor ovoga sahaba? kaže nismo mi radi toga došli. Nego je Allah subhanahu wa ta'ala nama poslao poslanika koji nam je došao sa pravom vjerom. I mi smo došli da vas izvedemo iz obožavanja robova u obožavanje gospodara robova. Da ne obožavate više svoje gospodare, da ne obožavate svoje kraljeve, da ne obožavate svoje sveštenike, da obožavate gospodara svega toga. I kad su pregovori propali, uslijedila je, još danima su pregovori trajali, ali je poslije toga uslijedila krvava bitka, koja je trajala pet dani, pet dana sa noćima. Pet dana sa, zajedno sa noćima, nije se, pre, nije se prestajalo boriti. I na kraju muslimani su, muslimani su zasluženo pobjedili i poubijali veliki broj mušrika i otvorili put za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i u tim područjima, braćo, ostali su najveći učenjaci. U tim područjima rodili su se najveći alim i imami ovoga vremena. Imam Ebu Davud, imam Nesai, imam Ebu Hanife, imam mnogi drugi imami. Rođeni su u današnje, današnjem Iranu, odnosno tadašnjoj Persiji. Allah akbar. To su, bili, to su bile te prve generacije. Nisu se borili radi klanja, radi ubijanja, nego su se borili da otvore put Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri i Allahu subhanahu wa ta'ala svjetlu. Međutim, braćo, davet u Allahu vjeru treba imati i neke propise. Sve ima propise. Ako uzmeš, zimaš abdest, imaju propise. Ako klanjaš, imaju propise. Ako postiš, imaju propise. Ako tekviriš, imaju propise. Ako ne tekviriš, i to imaju propise. Tako i dava tako i dava, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala, ima neke propise, neke, ako hoćemo da bude ta dava uspješna. Ako hoćemo da bude ta dava uspješna, onda moramo uložiti truda. Moramo ispoštovati neke stvari kako bi nam Allah subhanahu wa ta'ala to vratio. A jedno je, braće, važno. Koliko god uložimo truda, koliko god pridržavamo se tih propisa, moramo znati da je uputak jahira u Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. Da smo mi dužni samo pozivati, da smo mi dužni samo raditi, a Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti naš trud. Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti naše zalaganje za njegovu vjeru i za širenje njegove vjere. Za ne bi ovdje nama bilo drago da mi imamo pun mešid ovih austrijanaca ili drugih nekih što su prihvatili islam. Da nas pomogne oni u Allahovoj vjeru. Bilo bi nam. A koliko smo mi učinili da oni prihvate Allahovu vjeru. Koliko smo ljudi pozvali na najljepši mogući način. Hajde da, da, da se zapitam. Jedan, dva, tri, pet, deset. Nismo više bojni. Koliko smo naše rodbine pozvali da prihvate Allahovu vjeru. Koliko smo bili ustrajni u tom pozivanju. Koliko smo bili iskreni. Koliko smo znali u šta pozivamo braća. Sve su to pitanja na koja ću bi iznila htjela sad pokušati da dam odgovor. Prva stvar, braćo, i šart i, pred, i uslov svih uslova jeste da čovjek bude iskren. Da bude čovjek iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala pa i prema sebi i prema onima koje poziva u Allahu vjeru. Jer je iskrenost ključ koji otvara sva vrata ključ koji otvara sva vrata. Kad odeš da pozivaš u Allahovu vjeru, da želiš samo Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, da želiš iskreno rad Allaha subhanahu wa ta'ala da preneseš ljudima ono u šta pozivaš. Jer ako ne bude iskreno, ljudi će te pročitati. Ako ne bude iskreno, skontat će da si ti neki folirant. Ili jednostavno neće im se primiti za njihovo srce. Ima ljudi pričaju, se, davete, ali vidiš sam kako je to sve vještačko. Dođe, osmijehuje se, ali njegov osmijeh je vještački. Nije iskren. Dođe, pitati se čovjek, nakjezi se, vidiš da je to više liči da plać nego da smije. Što? To se vidi, braćo, ne treba mnogo oko toga. A kamo li još kako vidi onaj koji zna sve gajbove? Allah subhanahu wa ta'ala on može da ti za, zaviri u dno srca. Mi možemo da vidimo ovako, na, na, na, na. ali Allah subhanahu wa ta'ala vidi, vidi ono što je u tvojim srcima. I vidi tvoje namjere. I onda će nasred tvojih namjera, inša Allahu ta'ala, dati bereketa. Dati bereketa. I to je znači prvi uslov. To je uslov za sve ibadete. Za sva dobra dijela je to uslov. Ako nema toga, nema, nema ni, ni nagrade za ono što smo radili. Uslov za abdest jeste nije, da bude abdest ispravan. Ako neko opere ruke, opere lice, opere noge, da bi se rasladio, ima li on abdest? Nema abdesta. Ako neko klanja da bi ga ljudi vidjeli, nema nagrade za to. Ako neko zove u Allahu u vjeru, iz nekih razloga, neće imati nagrade neće imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, taj neiskrenijet može čovjeka iz Islama da izvede. I jedna od vrsta širka, braću, jeste širk u nijetu. Da čovjek jedan ibadet nijeti nekome drugome <coughs> mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek dođe, na primjer, da klanja namaz samo kada zato uzima platu ako nema plate, nema namaza. To je, braćo, širk. Pravi je širk. Ne klanja se Allahu subhanahu wa ta'ala, nego je to samo da bi se ljudima prikazao. Isto tako, braćo, davet. Isto tako, svi drugi ibadeti. Njihov preduslov je, znači, nijet. Dalje od preduslova, ili uslova, za ispravnost daveta, jeste, braćo, ilm. Znanje. U šta pozivamo? Znanje kako pozivamo? znamo koga pozivamo. Jer ako sve to ne skupimo, naša dava će biti promašena. Naša dava će biti promašena. Neće biti od nje fajde. I vidimo, braćo, ove sekte u islamu, bilo da je priča o murđijama ili priča o džehmijama, da je njihova, da je njihova dava beskorisna. U stvari, da skoro nemaju daveta. Ovi jedni gledaju ljude da ugovoraju što više u džehennem sa svojim nebulozama, sa svojim... Ovi, dok ovi drugi obećavaju im dženet, jako su oni u džehennem. Oni na putu za džehennem, oni im obećavaju dženet. Murđije. Važno je da si ti musliman u srcu, da se ti deklarišeš ko musliman, ne može tebe niko izvesti iz djere. A on krenuo u džehennem pravo. Stani, probudi ga, ne daj mu. Spasi ga, sačuvaj ga. Nemoj ga pustiti da zaluta. Onda, da znamo Allahu vjeru, da znamo ono što u šta pozivamo, da znamo akidu, da znamo da je akida ili suneta laka. Nema ništa od, lakše od akide ili suneta. To može svako da skonta na svijetu. I stari i mladi, i muški i ženski. Došlo što je čuveni ješarija, Fahrudin Razi, i vođa ešarijske sekte. Prolazio je ulicom, ulicama Neisabura, od rodno mjesto od imama muslima. I prolazio je i oko njega se ljudi okružili pitaju ga sve sve. Jedna starica izašla i pita ga, pita ko je ovaj čovjek? Kaže, ne znaš ko je on? To je Fahrudin Razi. On zna stotinu dokaza da Allah postoji. Kaže da nije imao stotinu šubhi, ne bi mu trebalo stotinu dokaza. Da nije imao stotinu šubhi, ne bi mu trebalo što zakomplikovao svoju vjeru. Zakomplikovao je tevhid, rubu bije, Pa to svaki i iole normalan čovjek zna da Allah postoji. Onaj ko ne zna, treba ga u ludnicu zatvoriti. I ovo, hoću da kažem, da je vjera Ehli lak. I isti taj razi kada je bio na samrti znate šta je rekao? Da je dao Bog da umire na akidi starice iz Neisabura. Da je umro na akidi one žene koja se ismijala zajedno sa njim i sa svim onim njegovim glupacima oko njega što su ga okružili. Jedna starica. Što? Zato što je ona skontala akidu ili suneta. Ne treba joj stotinu dokaz da Allah postoji. Ne treba joj to. Ona to zna. Hoću da vam kažem da je ova vjera lahka. Da to nema filozofije da tu nema nadmuri, nadmudrivanja. Dođe mi dole jedan stari, ide kod, kod ovih nekih u mesit, i oni ga najvratnije tekfire, jel? I kaže, šta mu kažu? Kaže, ne razumiješ ti ovo. Pa kaka je to akida koje ne može čovjek normal? E, pri, oni pričaju osnovama vjere. I to ljudi ne mogu da razumiju. To nije ispravna akida. Akida ehli suneta je laka. Iman u, u Allaha subhanahu wa ta'ala tevhid uluhije, tevhid rububije, tevhid esmava sifat, Allahu imena i svojstava i tako dalje. Čak tevhid lahakimije, čak bilo koja vrsta tevhida, iman u meleke, iman u kitabe, u sudnji dan, u Allahu kade, sve to lako, subhanala. Nema tu velike filozofije. Ne treba se to crtati, izmišljati, knjige se pisati o tome, ko, ko, na primjer iz hadisa, imaš iz hadisa knjiga koje imaju po 50 ovih tomova aj neka mi neko nađe knjigu iz akide koja ima deset tomova. Nema. Akida je laka, braćo. Ona sva može da stane u dva toma. Sva akida može da stane. E sad imaju neke sporedne mesele oko koji na kraju krajeva čovjek iako ih ne zna, neće ga učiniti kafirom, niti će ga izvesti iz Allahove subhanu wa ta'la vjeri. Ali je potrebno, znači, poznavati ono što pozivamo. Da je to lahko, da nema filozofije, da kreneš, naučiš to od početka. Ono što znaš, prenesi ljudima. Jedan se harf naučio, prenesi ga drugom. Jedan ajet znaš, prenesi ga drugome. Jedan hadis na, znaš, prenesi ga. Allah subhanahu wa ta'ala će možda dati, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže možda će onaj kome se prenosi biti mudri i biti ovaj uh, kako se kaže, svjesni od onoga koji je prenio, pa će se više okoristiti. Možda ti neki hadis ne znaš, ne znaš sve što on, ali ako ga preneseš nekom drugom, možda će on bolje ga skontati i više imati fajde od njega. I više imati fajde od onoga prvog koga je samo, koga je samo prenio. Sljedeća stvar, sljedeća stvar, braću, jeste mudrost. Da čovjek poziva na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu mudro. Udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti wa mar'izati lahasene. I pozivaj na putu svoga gospodara mudro i sa lijepim savjetom. Nije braćo mudro da odeš čovjeku i da mu saspeš sve što imaš ajeta i hadisa u facu i da kažeš ja sam ga pozvao u Allahovu vjeru, a on se kaže uzoholio i okrenio i nije htio da me posluša. A posebno, još ako ga prije toga protekfiriš, e onda ili ga nazoveš majmuno, ili ga nazoveš spinjo, ili ga nazoveš ne znam ti kakvim imenima, i onda kažeš ja sam nad njim uspostavio dokaz. Subhanallah, nisi ti taj koji uspostavlja dokaz. Allah je uspostavio dokaz kada je poslao Kur'an i kad je poslao svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. On je uspostavio dokaz, a nismo ja i ti dokaz. Mi smo ti koji pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I ne smijemo se oholiti sa uputom koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. On ti je to dao iz milosti. Iz milosti prema tebi dao je da se uputiš na pravi put. I ne nemoj se uzoholiti sa tim. Ni sa tim se ne smije oholiti. Jeste, muslimani su ponosni i trebaju imati izzet i, i ponos. Međutim, kad je u pitanju dava, braćo, tu mora biti mudrosti i mora biti, mora biti samilosti i lijepih riječi. Jer drugačije, ne, ne može. Šta mislite, braćo, Većina nas je bila džahili, kjafiri. Šta misliš da ti je došao neki bradonja i počne ti, ti si kjafir, ti si mušik, ti ako ne budeš ovo, možda bi ga udario čak. I dešavalo se, dešavalo se, popiju čutek za sekundu. Što? Zato što nisu imali, nisu imali mudrosti u davi. A ti mudrosti, braćo, ako budemo pogledali kroz historiju Islama, Valahi ćemo vidjeti svako jake mudrosti. Od tih mudrosti iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenući samo jedan slučaj. Sumama ibn Usal radijallahu ta'ala bio je čovjek kafir mušrik iz područja Nežda, današnji Rijad iz te okoline. I on je bio poglavica svoga plemena. I suprostavio se Allahu subhanahu wa ta'ala vjeriti. I čak je neke od ashaba Allahov poslanika i ubio. I krenuo je na umru u Meku. I prolazio je pored Medine i tu ga je presrela neka izvidnica muslimanska, zarobili ga i doveli ga i ne znajući koga su zarobili. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ga zavežu za stub od mešhida. To je jedan od dokaza da je kafiru dozvoljeno da uđe u mešćin. Ja. Zavezali ga i pita ga Allah o poslanih sallallahu alaihi ve sellem O su mama, šta misliš? Kaže, šta ću da uradim sa tobom? Kaže, ako me ubiješ, ubio si onoga koji je zaslužio smrt. Ako me pustiš, pustio si onoga ko zna biti zahvalan. A ako tražiš otkupa, daću ti koliko hoćeš. Poglavica. Može muslim. I Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, pored njega prođe. Drugi dan mu se navrati ponovo i ponovo ga pitaš. A prije toga je naredio da pomuzu njegovu devu i da ga hrane sa mijekom od te deve. Suhanala. Da mu daju da se napije toga. Pa je drugi dan prošao i pitao ga isto pitanje. I ponovo je dobio isti odgovor. Ako me ubiješ, ubio si onoga koje je zaslužio. On ubio ashaba Allahu poslanika. Ako me pustiš, pustio si onoga ko zna biti zahvalan. A ako tražiš otkupa, daću ti koliko hoćeš. Volio je on da živi. Tako treći dan, četvrti dan je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam naredio da ga pušta. Prvo, vidimo da je on njega ostavio u mešćinu tri dana, da on vidi kako se ponašaju ashabi Allahov poslanika da to nije samo igra i zabava. Nema ni plesačica, ni igračica, niti muzike. Niti ima rasprava, niti ogovaranja ovoga ili onoga. Nego je vidio jednu skladnu zajednicu koja funkcioniše kako valja. Vidio je Allahov poslanika, sallallahu alaihi veselem, njegovu dobrotu. Vidio je ono što su svi kod njega mogli da vide. I što ćemo mi moći kod njega da vidimo ako budemo proučavali njegov sunet. Toliko, braće, danas ima i svi viču ehli sunet, vel džemaš. Znate li deset hadisa na pamet? Na arabskom jeziku da ih citira. Ko zna toliko? Allahu musta. Da Allah popravi naše stanje, braće. Zato mi ne poznajemo dovoljno Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Koliko znamo svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala da nabrojimo. Ono bez, bez gledanja. 30, 40, 50 imena. Ko zna? Teško, braće. To je dokaz da ne poznajemo našeg gospodara Subhanahu wa ta'ala. I kaže, kad su ga pustili, izašao iz Medine, onda je našao vodu, okupao se i došao i prihvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se on uputi na pravi put sa mudrošću našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, nisam htio da prihvatim islam onda kad sam je puštio. Nego sam izašao da ljudi ne kažu bio je zarobljen, nego bio je slobodan. Pa je prihvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ali kaže o Allahu poslanicu, ja sam poglavar svoga naroda. Poznate su bile žitnice u neđu u to vrijeme. Kaže, od danas, kaže, Allahovi neprijatelji u Meki neće imati ni zrno žita više od mene. Bojkot. I to je jedan od dokaza da je dozvoljeno bojkotovati Izrael i Ameriku i, i, i, i one koji se suprostavljaju Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeru. Jak dokaz. I kasnije šta se desilo? Kaže o Allahov poslaniče. Ja sam krenuo da obavim umru. Poduči me kako ću sada obavim umru. Znao je on kako mušici obavljaju, ali nije znao kako muslimani obavljaju. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio telbi i on je krenuo i to je bio prvi musliman koji je izgovorio Selviju na putu za umru. Lebejk Allahume, lebejk, odazivam se gospodaru, odazivam, lebejke la šerike leke, lebejk, odazivam ti se, ti nemaš sudruga, odazivam ti se, innel hamde, o ni'mete leke, o mulk, zaista hvala i blagodati, innel hamde, o ni'mete leke, o mulk, i vlas pripadaju samo tebi. Uh, innel hamde, o ni'mete leke, o mulk, la šerike leke, ti nemaš ti nemaš sudruga. A oni su mušici izgovarali lebejk Allahu lebejk lebejk la šarike leke lebejk illa šarike huwa lek i tako dalje. Odazivam ti se gospodar, odazivam, odazivam ti se, ti nemaš sudruga osim sudruga nekog kojem ga ti posjeduješ, on tebe ne posjeduje tako da su činili širka Allahu Subhanahu. I Sumama ibn Sal prvi je taj koji je. Da ne pričamo dalje njegovu priču, Spomenućemo još primjera iz mudrosti šejh Sa'id Kahtani, onaj što je napisao knjigu Al-Vala Val-Bara, ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu, jel? Priča, priču, bio je krenuo iz Mekke za Medinu. I na putu ima puno onih benzinskih stanica i svaka stanica ima restoran, ima mešćist, ima prodavnice i tako dalje. Neke su bolje opremljene, neke malo lošije. I on je stao na toj jednoj pumpi i tamo vidi onaj mjesto gdje se prodaju muzičke kasete. Samo, kako se kaže to, kiosk za kaset, prodaju muzičkih kaseta. I on izađe i dođe kod tog pametnjakovića i kaže, razmišljao sam vidjeti o jednom ajetu, ali nikako ne mogu da sjetim kako se završava. Pa da bi mi, kaže, ti pomogao? Viću, ako budem znao, ja ću ti pomoći Ova je vamo šeji, alim, hafiz Kur'ana, najvjerojatnije, a ovaj miskin. Kaže, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أو إلا ليلعبون nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju ili osim da se igraju ne znam kaže kako se završava kada on mudrac kaže ja mislim obožavaju kaže što se onda ti igraš subhanallah Allah te stvorio za obožavanje a ti se igraš igraš se sa ovim životom koji ti Allah subhanahu wa ta'ala dao. Iskrite koga i otišu. Prošlo, kaže, godinu dana, on zaboravio i na tog miskina ili zaboravio i na davu što je on odradio. Ponovo svrati slučajno Allahom boljom na tu pumpu, tankštelu, kako vi kažete vama, jel? Svrati, kad ispred njega izađe čovjek sa bradom, grli ga, ljubi, šeji, da te Allah nagradi. Ko si ti, kaže, sećaš te kad si me prošle godine davetio. I ovaj put otvorio kijest i dalje, ali prodaje dersove i učenje Kur'ana. Allah vas, vidite kako treba imati mudrosti. Ne trebamo mi svakome tako ko prodaje kasete na isti način, ali treba smisliti, treba naći priliku i na najbolji način ukazati tim ljudima kako se poziva u Allahu vjeru. Isto još jedan primjer kad je u pitanju mudrost. Ima ti primjera, braće, mnogo. Moglo bi se pričati cijelu noć. A ću samo spomenuti još jedan koji se eto i kod nas u Bosni desio. Brat krene na džumu, komšija ima cikular i ona drva reže. Ezan uči, on radi kako radi. On priđe pored njega, ugasena cikular i odi. Ništa mu ne govori. Ovaj malo ga bilo samota, jel? I nije htio da se suprostavlja. Prošla hefte dana, ponovo džuma došla, on ugasio cikular, sjeo i puši. Ovaj brat krene u žamiju, priđe, upali cikular i krene da ide. <laughs> kaže, suharala, kaže, prošli put znam što si mi ugasio. Ali kaže, što si mi sad upalio? Pa bolje ti je, kaže, nešto i da radiš, nego da tu sjediš, pušiš, radiš haram. Nego ti, ako si pravi, idi, uzmi abdest, idi klanjaj. I čovjek zajedno sa njim ode, uzmi abdest i u džami. Allahu ekber. Lijep primjer. A nisu teški. Samo treba malo, samo treba malo upostiti svoju maštu. Od mudrosti u davi jeste, braćo, da čovjeku poneseš hediju. Da čovjeku otvoriš srce prema tebi. Da čovjeku priđeš na najljepši mogući način. Sa osmijehom da mu ponudiš ono što je tebi Allah subhanahu wa ta'ala obučio. I inša Allah ta'ala, ti ljudi će prihvatati od nas. A ne samo spustiš obrve, kreneš ko da si krenuo u onu šehidsku akciju i neće oni kaže da prihvati. Ma ne može, moraš, moraš malo, moraš malo imati mudrosti u davet. Ali prije mudrosti, braćo, postoji još, jedna, još jedan preduslov. A to je da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da uputi onoga koga davetiš. Da zamoliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ako ga Allah neće uputi, braćo, džaba si stotinu mudrosti. Da imaš znanja da budeš u šehu l'islam ili temije ili ashabi. Da ima, ako nije mu Allah propisao uputu, tebi je to sve beskorist prvo dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako Allah bude htio njemu hajra, on će se uputiti. Ako mu ne bude htio hajra, nema, nema uputi. Nema uputi. Kad je u vrijeme Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, jednom prilikom bio izašao da poziva ljude u Allahu vjeru pored Kabe, došli su kurešije mušici i napali su Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Iako je tu bilo braća muslimana, iako je to bilo ashaba Allahov poslanika, nisu se bili kadri suprostaviti Kurešijama. Tolika je zulum bio njih. Samo se našao Ebu Bekr radi Allahu anu, stao ispred, ispred njega, počeo ga vrat i govoriti da, da vije ubijete čovjeka što govori moj gospodar je Allah. Pa su oni napali Ebu Bekra radi Allahu ta'ala anu, Allahov neprijatelj Ebu Džehl skinuo je svoju nanulu i počeo ga je udarati po glavi, po licu, dok nije se odnesijestio skroz. Pa su ga onda oni njegovi iz njegovog plemena uzeli međusobno i odveli ga njegovoj kući, a on nije bio u svijesti. Pa su govorili njegova ta bližnja rodbina, ako umre sin od Ebu Kuhafe, kaže mi ćemo tražiti odmazdu da ubijemo Ebu Džeha. Međutim, Allahom voljom, Ebu Bekri je progledao prvo pitanje, gdje je Allahov poslanik i šta je sa Muslimani se krili, bilo ih strah. Nikomu nije znao reći. Majka u to vrijeme bila mušnikinja. Kaže, majko, idi kod te i te žene komšinice, ona je muslimanka. I pita je šta je sa Allahovim poslanikom. Ona ode, dovede ženu, pita, ko su dostav ja, nisam ja muslimanka, ni krila je svoj islam. Bilo je strah da je ne muče, da je ne ubiju, ne može podnijeti. I onda je on navaljivo dok nije ona rekla da su u kući Erkam bin Erkam. Kaže, povedite me kod njega. U takvom stanju su Kaže, nisu mogli da se razlikuju skoro oči od nosa i usta. Sve je bilo od, od, od tekotina i posjekotina i tako dalje. Pa su ga, kaže, nije dvije uzele i odvele su ga kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kad se uvjerio, onda se smirio. Kaže o Allahov poslaniče, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da uputi moju majku. Dovi mu da uputi moju majku. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem dovio, pa su je pozvali u Allahu vjeru i on je prihvatila. Allah. I to nam, to nam i braću govori o jednoj velikoj mudrosti. To jeste da prije, prije svakog daveta moramo doviti Allahu gospodaru svjetova. Doviti mu da budemo iskreni, doviti mu da uputi osobu koju zovemo ako je za upute. Sljedeća stvar što smo malo prije spomenuli, jeste blagost, braće. Jeste blagost. Kad pozivaš, da pozivaš blag, sa, rije, sa lijepim riječima. Kad kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, svom vjerovjesniku, kako će pozivati kršćane i jevreje, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ I sa njima raspravljaj na najljepši mogući način. Sa kršćanima i sa jevrejima. Pa kako nećeš onda sa svojim babom, sa svojom majkom, sa bratom, sa sestrom, kako ćeš s njima raspravljati? Često puta to je samo ona arogancija, samo galama, lupanje vratima i, i, i, i kakve se sve metode ne koriste. Bez imalo mudrosti, bez imalo daveta, bez imalo blagosti. Na kraju krajeva, to ti je babo, to ti je majka, ali o njihovim sebevom Allah je sebe stvorio. Oni su bili ti koji su te rodili, koji su te odgajili, čije si maj, majčin, preko majčine krvi si se hranio, pa si njenom mlijeko pio, pa tako dalje. Pa moraš pokazati malo samilosti prema njoj. Jeste da je ona kafirka možda, jeste da ona odraća od Allahove vjere. Ali moraš pokazati, kad je posebno u pitanju davet, moraš pokazati blagost da vide, da vide u tvojim očima da im ti želiš hajr. Da im pokažeš da je islam, islam je vjera mira, vjera spasa. Iako tu ima nekad i prolijevanja krvi, ali gdje dođe islam, tu zavlada mir, tu se čuvaju životi. Tu mnogo drugih stvari ima. Pokazati ljudima da islam nije vjera divljaka. Eno čujem, dol u Beču, to sam čuo i u Sarajevu i na drugim mjestima. Oharamili su ljudima da rade poslove, da se bave nekim poslom, a ohalali su, unosili su im da pljačkaju švabe ili srbe ili bošnjake i tako dalje. Pa kad ćeš očekivati onda od tih ljudi da oni prihvate Allahovu vjeru? Kako ćeš očekivati od njih? Odeš i prebiješ ga i kaže to davet. To nije, to je samo glupost. To rade oni koji su željni, nisu mogli da se odreknu od džahilijeta, nisu mogli od džahilijeta da se odreknu, od lopovluka, od kriminala, pa hoće onda pod zastavom islama sati me da se bave. Ne može to. Valah to ne može. I to nije ispravno. Nego, dođi, komšija švabu, komšija srbi, komšija Hrvat, nemoj doći čestitat mu Božić. Nemoj to bila. Nemoj mu to. Ali van toga pokaži mu da ti je stalo da taj čovjek prihvati Allahovu vjeru. Sljedeća stvar, braćo, jeste kad isto u pitanju oni koji su nisu na akidije su Nije dovoljno da dođeš sa dokazima i da mu isručiš u lice. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, rekao je Allah poslanik, rekao je taj, taj, šeh, rekao, je, rekao, rekao, rekao. I onda kažeš, ja sam ga pozvao. Nisi ga ti pozvao. Ti si došao iz galamio si mu i otišao. Nego subhanallah, na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. Oni su nam preči da budemo sa, njim, sa njima dobri, nego i ovi kršćani i jevreji, jako je posla, Allah subhanahu wa poslaniku naredio, da na, najljepši mogući način raspravljaju. Ako može, može, lijepo. Ako ne može, ostavi raspravu. Ako on hoće da se raspravlja, ti ostavi raspravu. Nemoj, nemoj učestvovati u grijehu. Nemoj učestvovati u grijehu zajedno sa njim. Ako može, može. Ako ne može, فإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلام a kada im se obraćaju džahil on mi kaže selama mi imamo našu vjeru vi imate vašu kada je Allah subhanahu wa ta'ala poziva jevreje i kršćani da se okupe oko jedne riječi, šta kaže na kraju? Fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun. Ako vi se okrenite, onda budite svjedoci da smo mi muslimani. Može, dobro može, ne može. Ja sam musliman, ja sam na ovome, a ti kako hoćeš. A ti kako hoćeš. Na najljepši mogući, na najljepši mogući način. Sljedeća stvar, braćo, koja je važna, a to je, braćo, sabur sabur poslije daveta. Najvratnije će doći poslije tih davi, daveta i poslije tih pozivanja da moraš da saboriš. I to smo uverili se mnogo puta. Kad se god islam zahukto, kad je god bilo, kad je neki džemal krenuo naprijed i počela dava i ljudi počeli prihvatati vjeru Allahu, vidjeli smo spletke kafira mušlika. Vidjeli smo različite spletke zastrašivanja, sve da bi nas odratili od tog puta. Nije njima problem što smo mi muslimani. Ali nije problem što mi nećemo da se zustavimo na tome. Nego ćemo druge ljude da spasimo džehennema. Druge ljude vodimo u Allaha subhanahu wa ta'ala vjeru. I oni se toga šetan sve ima manje i manje svojih, svojih štićenika. A sve više i više je Allahovi štićenika sve više i više Allahovi dobrih robova. I to njima smeta. I onda tada se pripremi na sabur. Jer ćeš ga neminovno imati. To je Allahov sunet na zemlji, Allahov zakon na zemlji. I jedno pravilo glasi, kaže, ilm prije daveta. Mudrost za vrijeme daveta i sabur nakon daveta. Ako misliš da ti tvoja dava bude uspješna. Mnogi su pozivali u Allahu vjeru. Pozivali, pozivali, pa se umorili. Pa su pokljeli pod pritiscima kafira, taguta, mušika i ostali munafika. Pa su onda odustali i vratili se daleko, daleko unazad starim stopama. Možda ima više koristi onaj što ga je zavetio nego taj sam jadnik što je učinio davno da Allah subhanahu wa ta'ala samo popravi naše stanje. Primjera za sabur, braćo, u davetu imamo koliko hoćete. Pogledaj svakoga sahaba, vidjet kako je saburio. Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, i ostali ashabi, Omer, čak Omer koji je bio važio za opasnog čoveka. Saburio je na Ezijetu kafira i mušnika. Hamza radi Allah talan. On je na kraju kraja i preselio. Oba dvojice su preselili kao šehidi. Zbog njihovog pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Allahov poslanik kad je otišao sallallahu alaihi ve sellem da širi davu taj znate kako su ga dočekali sa kakvim uvredama su ga dočekali šta su mu sve radili Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje biće koje je ikad hodalo zemaljskom uglom Nagovorili su ludake i djecu da ga gađaju kamenjem i da ga psuju i da ga omalovažavaju. Je to od nas neko doživio, braće, na putu Allaha subhanahu wa Pa mi, bojim se kad bismo doživjeli, da bismo pobjegli i rekli, ma beži i davaj sve i... Nažalost, najvratnije bi se tako desilo ali ne Allahov poslanik sallallahu I kad je imao priliku u tako teškom stanju da im se osveti, nije htio. Došao mu je Melek Džibril sa Melekom koji je bio zadužen za brda, pa kaže, Allahov poslanik, samo reci ja ću ova dva brda iza njih sa Kaže, nemoj Džibrile, možda će Allah iz njihovi kičmi izvesti porod koji će obožavati Allaha subhanahu. I tako se i desilo. Allahu, Allahov poslanik, Raufur rahim, samilostan prema, samilostan prema vjernicima. Pa zbog te, tog sabura vidjeli smo da su najokorili mušici prihvatali Allahu u vjeru. Najokorili i najveći neprijatelji Islama prihvatali su Allahu u vjeru i postajali najbolji Allahovi robot. Ikrime ibn Ebi Džehl, radi Allahu talanu, učestvovao je sa svojim babom u svim ezijetima muslimana. Gledo je kako su mu ubili babu na, na bedru, pa je uložio i metak, uložio je svoj život u odraćavanju od Allahove vjere. Učestvovao je, je u biti na Uhudu kao vojskovođa. On, dok je Halid ibn Velid vodio desno krilo vojske, on je vodio lijevo krilo vojske. Zajedno sa Halidom pripada, znači, njemu zasluga za poraz muslimana i zaranjavanja Allahovog poslanika. Pa, kad je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, ušao u Meku, kad su skoro svi prihvatili vjeru, on je našao, organizovao jednu grupu da se suprostave Allahovom poslaniku i pravoj vjeri. Pa, je, pa je Halb zbriso za, za, za čas. Pa je pobjego, pa mu je njegova žena posredovala kod poslanika sallallahu alaihi sallam i tražila da zaštiti, da, da ga ne ubije ako se on vrati. Pa mu je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio. Pa se ikrime vratio u Meku, prihvatio Allahu subhanahu wa taala vjeru i bio jedan od isukanih sabli Allaha subhanahu wa taala na zemlji. Ikrime ibn Abi Džehl. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve prije nego što je došo nemojte psovati Ikrimu. Nemojte psovati njegovog baba u stvari. Nemojte psovati njegovog baba jer zaista vrijeđanje živi može psovanje mrtvih može uvrijediti žive a kaže da onih mrtvih to ne dopire, jel? Pa Ikrim ibn Ebi Džehl kad je bila bitka na Jermuku, kad su se sukobili sa Bizanticima, u borbi uzeo je, polomio je korice od svoje sablje, a to je značilo braću više nema povrata. Ide Allahovom dozvolom u sigurnu smrt. Pa ga je veli, Halid ibn Veli zaustavljio, nemoj Ikrime, ti nama trebaš, ti nama trebaš, kaže, o Halde, ti si davno prihvatio islam i učestvovao si sa Allahom i poslanikom u borbama. A kaže, ja sam to vrijeme se borio protiv njega. Hoću da se iskupim za ono što sam radio. Pa Ikrim ibn Ebu Džehl pozvao je ljude poput njega koji su kasno prihvatili islam, pa se njih oko 400 sakupilo, polomili su svoje sablje, pa su krenuli da krče, da krče sapove u Kjadirske. Pa je Ikrime i svih njegovih 400 vojnika popadali mrtvi na, na, na vojnom polju, a kaže nije da nije imao rane na leđima. Sve su rane bile naprijed, nisu htjeli da se okrenu nazad, da pobjegnu, da se vrate, da posustanu. Ikrime i nije bi džehl. Pa kad su ga, kad je bio u tim smrtnim trenucima, kad su donijeli vodu jednom od ranjenika, on je pogledao u Ikrimu, rekao ne, njega napojite, on je preći. Pa su došli kod Ikrime, on je upustio na, drug, na trećeg. Pa kad su došli kod trećeg, on preselio. Pa se vratili kod prvog preselio. Vratili se kod Ikrime i on preselio. Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je to rezultat? To je rezultat sabura kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao naspram onih ljudi koje je pozivao. Koji su se borili protiv njega. Koji su se borili protiv Allahovog poslanika cijel, cijel svoj život. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem moj sabr. I znajte braćo da sa ovom vjerom neće niko doći i pozivati u Allahu vjeru, a da neće ga Allah subhanahu wa taala iskušati. Da neće biti iskušano od Allah subhanahu wa taala sa neprijateljima ove vjere. Vidimo braćo imami ovoga umeta. Vidimo imami ovoga umeta koji su živjeli u islamskim državama. U državama koje su vodile rat protiv kafira, džihad protiv kafira. Vidimo da kad su god ustali i pozivali, bili su sprečavani u tome. Ebu Hanifa, rahmetullahi alehi, imam ovog umeta, umro iz zatvor. Allah Malik ibn Enes, imam ovoga umeta, bio je toliko izudaran od strane halife, da nije mogao vezati ruke u namazu. Pa je klanio opruženih ruku. Nije mogao da zaveže ruke. Ahmed ibn Hanbel, bio je toliko izbičevan braćom, da je na njegovom tijelu, na leđima, kad su ga pustili, bila je mrtva, mrtvo meso od posljedica bičevanja, pa je, kaže onaj doktor koji ga je liječio, prvo morao da osjeće ono meso, da bi mu rana zarazila, da ne bi dobio one različite bolesti koje se mogu dobiti. Kad je došo ona halifa da ga izbičuje, doveo je deset ljudi da udare po dva bića. Znači ukupno 20. Što kaže, ako bude treći put udar, umorit će se. Znači tako su jako udarali, da je bilo dovoljno dva puta samo. Jer treći put će biti malo, možda slabije. Pa prvi kad je udario, kaže mu halifa, šut darbek, pata Allahu jedek. Ja će udari Allah ti ruku prekinuo. Pa poslije dva, tri udarca, Ahmed ibn Handel, one sjestio se. Udarili su ga još nekoliko puta i odvukli ga skoro mrtvo. Pa se sjetimo šeho Islama ibn Temije. Umro je u zatvoru, braći. Umro je u zatvoru. Pozivao je u Allahovu vjeru. I suprostavio se novotarima. Suprostavio se kjafirima. Šeho Islama ibn Temije, braćo, organizovao je otpor protiv Tatara kad su bili pobjegli skoro svi prvaci Damaska u to vrijeme. On je izašao, okupio je vojsku, suprostavio se Tatarima i pobjedio pa su ga odmah obslužili da on hoće da uzurpira vlast halifi, pa su ga zatvorili. Allah hoće. Pa se sjetimo Ibnul Kajima, pa se sjetimo braće današnje naše uleme koja je po zatvorima. Sjetimo se uleme koja je po zatvorima, sjetimo se uleme koja je ubijena na Allahom subhanahu wa ta'la putu. To bi bili veliki spiskovi samo današnjih alima. Ali Hudeir, Ebu Muhammed al-Magdis i tako dalje. Nasir Fahd, i mnogi, mnogi, mnogi drugi. Neki su ubijeni, a neki su i dalje u zatvorima kjafirskim i tagutskim. I Allah zna hoće li kad biti pušteni na slobodu. Ali to je cijena koju moramo da platimo, subhanallah. Na kraju krajeva, Allah nas je stvorio da ga obožavamo, da širimo njegovu vjeru. Nije nas ovo stvorio da skupljamo i metak. Nije nas stvorio da uživamo, nego nam je dao ovaj svijet kao iskušenje a na budućem bi iznilah tela čeka nas čeka nas nagrada za ono što smo uradili. Ja ne bih više dužim da oduzimam vrijeme sad bi trebao u 7 sati da krene sa decom šejhe Butejma pa bi se zadovoljio sa ovim što sam rekao. Vraćo, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od daija koji će širiti njegovu vjeru. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od iskrenih njegovih robova da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne islam i muslimane, da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne muđahide na njegovom putu, da Allah subhanahu wa ta'ala nas obskrbi šehadetom i molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti ako sam nešto pogriješio, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabor i za vaše slušanje. Jazakum Allah khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداث